قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا طيب ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا ومن يؤدي عن أخيه واجبا نا من kutekeleza كونيابا niaba واجب ndugu yake wajibu yule واجب yule aliyemfanyia ndugu yake jambo la wajibu la rujuu inawa yutaliba inajuzu yeye kurejea kwa huyo ambaye amemtekelezea hilo jambo la wajibu na kutaka kile ambacho yeye amemtekelezea lakini inawa ikiwa alitia nia ya kufanya hivyo mfano kwa haraka haraka mtu yeye anadaiwa anadaiwa halafu muda wa kulipa hana cha kulipa akaja ndugu yake akamlipia huyu anayemlipia huyu ikiwa wakati anamlipia ameweka nia ya kuhitaji kile alichokilipa kwa huyu aliyemlipia ana haki hiyo baadaye kurudi na kumwambia bwana nilikulipia siku hiyo na nia yangu mimi ilikuwa nifanyeje nije kuhitaji kwako mimi na wakati huo huna kitu ni ya kulipia kwa nipe kitu kile ambacho nimekulipia inajuzu sawa mtu amesafiri kaacha mkewe anapomwacha mkewe mwanamke mahitaji ile siku hadi hajayapata na mkumbuke kwamba swala kumhudumia mwanamke ni wajibu kila siku wajibu sio ikhtiari bali siku ikipita bila kumhudumia ujio kwamba lazima uje kulipa sio na tutafika kwenye mlango wake sio lazima mwanamke wake kila siku muhudumie zile huduma za lazima hazipati hasa malazi vinywaji na chakula sio lazima na si lazima pesa lakini chakula umpelekee sasa wewe umesafiri umemwacha mkeo huko mbali huenda mawasiliano hamna na wewe uwezo wa kutuma ah, gharama za siku ile hauna kwa wakati huo kuna sura mbili kama huenda rafiki yako akijua hilo na akaenda kutoa zile gharama kwa mkeo kwa nia kwamba utakaporudi aje na kuhitaji kile ambacho alikitoa kwa mkeo ana haki hiyo au mwanamke yeye ameenda dukani na kusema bana nachukua hiki kitu kwa niaba ya mume wangu yule wakati anapokuwa anatoa anakuwa na haki baadaye mwanaume atakaporudi kuhitaji kile kitu kwa yule jamaa ambaye alikuwa ametoa gharama kwa ajili yake dawa yushiru bihadha albayti ila kaida يشير بهذا البيت إلى قاعدة يشير بهذا البيت إلى قاعدة يعبر عنها العلماء يشير بهذا البيت إلى قاعدة يعبر عنها العلماء من أدى على غيره واجبا من ادى على غيره واجبا فانه يرجع ببدله من ادى على غيره واجبا فانه يرجع ببدله انا اشيريا وهي بيت الى قاعده كني قاعده يعبر عنها العلماء ولا يلزئ هي قاعده ما العلماء ولفظه man adda ala ghairihi wajiban mwenye kutekeleza kwa ajili ya mwingine wajib fa innahu yarji'u bi badalihi hakika anarejea kwa yule ambaye amemtekelezea hiyo wajib kwa badala yake maana ay eh, maana alqaida man adda wajiban an akhihi man adda واجبا عن اخيه فله حالتان من عد واجبا عن اخيه فله حالتان mwenye kutekeleza wajibu kwa ajili ya ndugu yake anakuwa na hali mbili yani tekeleza wajibu kwa ajili ya ndugu yake anakuwa na hali mbili alhalatu alula niyatu sadaq niyatu as-sadaq nia ya kulipwa nia tusadad nia ya kulipwa wakati anatekeleza wajibu kwa ajili ya ndugu yake anakuwa na nia ya kulipwa kile ambacho yeye anamtekelezea ndugu yake walhalatu thania na hali ya pili niyatul hiba niyat alhiba nia ya kutoa bure kwa imma anatekeleza wajibu kwa ajili ya ndugu yake kwa nia ya kulipwa au anatekeleza wajibu kwa ajili ya ndugu yake kwa nia ya kutoa bure falahala tulula hali ya kwanza falahala tulula hali ya kwanza yani uh, niyatu sadat fa innahu yastahiqu mutalabatu man adda anhu fa innahu yastahiqu mutalabatu man adda anhu hali ya kwanza ya sadaq yeye anastahili kuhitaji kile ambacho amemlipia na kumtekelezea huyo ndugu yake fa innahu yastahiqu mutalaba man adda anhu yanastahili kutaka na kudai kile ambacho amemtekelezea huyo ndugu yake kwa sababu nia yake ilikuwa ni kurejea halatu thania na hali ya pili ambayo uh, tumeieleza hapa niyatu alhiba fa innahu la yarji'u fa innahu la yarji'u wa yakunu mutasaddiqan wa ajruhu 'ala Allah الحاله الثانيه فانه لا يرجع ويكون متصدقا واجره على الله هذه الثانيه فانه لا يرجع yeye ikiwa nia yake ni kutoa hiba kutoa bure hatorejea na kutaka kile ambacho ame uh, kitekeleza kwa ajili ya ndugu yake wa yakunu mutasaddiqan na anakuwa ni mwenye kutoa sadaka wa ajruhu ala Allah na malipo yake ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo wakati anamtekelezea huo wajibu kama nia yake ilikuwa ni kutaka kile ambacho yeye amemtekelezea basi ana haki hiyo na yule ambaye ametekelezea wajibu inampaswa na yeye alipe ila kama nia yake ilikuwa ni kutoa hiba kutoa bure خلاص haifai yeye kurudi tena na kwenda kutaka kile ambacho uh, alimtekelezea mwenzake kwa sababu mtu mwenye kurudi kwenye eh, kitu ambacho alikitoa bure ni kama vile ambavyo Mungu anavorudi kwenye matafishi yake ni haram haifai haram haifai hapa tuna tunapata faida kwamba wewe unapokuwa unafanya kitu lila ukamfanyia mtu hata kama baadaye kifikia atoe kugombana usije tena kwanza kudai kwamba wewe nilikupa kitu fulani bana rudisha la si ulitoa bure na ulitoa mwenyewe sasa haifai tena wewe kurudi na kuzungumza vitu vya namna kama hiyo adilla tulkaida الدليل الأول قوله تعالى الدليل الأول قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يه malipo ya wema isipokuwa ni wema malipo ya uzuri hayawi isipokuwa uzuri kwa maadamu wewe ulikuwa umewajibikiwa na hicho kitu mwenzako akakutekelezea lakini nia yake ni kurudi kwako na kutaka hicho alichokutekelezea wewe utakuwa unalazimika kumpa hicho ambacho amekutekelezea kwa sababu malipo ya uzuri hayawi isipokuwa kwa uzuri adalilu thani kauluhu sallallahu alayhi wasallam man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu man shara ilaikum ma'rufan fakafi'uhu yule asikie kufanyieni wema mlipeni yule asikie kufanyieni wema mlipeni amthilatul qaida المثال الأول من أنفق على زوجة غيره بنية الرجوع من أنفق على زوجة غيره بنية الرجوع من أنفق على زوجة غيره بنية الرجوع فإن له حق الرجوع فإن له حق الرجوع فإن له حق الرجوع ومن نوى التبرع ومن نوى التبرع ومن نوى التبرع لا حق له في ذلك ومن نوى التبرع لا حق له في ذلك من انفق على زوجة غيره بنية الرجوع من kutoa huduma kwa mke wa mgeni kwa mke wa ndugu yake akiwa na nia ya kurejea na kutaka kile ambacho kakitoa fa inna lahu haqqar rujuu anakuwa na yeye haki na uhalali wa kurejea na kutaka kile ambacho alikitoa kwa huyo mwenye mke waman nawa tabarrua na yule mwenye kujinu, mwenye kunuia kujitolea yule mwenye kunuia kujitolea la haqqa lahu fi dhalika hana haki ya kufanya hivyo almithalu thani إنسان عليه دين فأعثر إنسان عليه دين فأعثر إنسان عليه دين فأعثر فقام أخوه بالسداد عنه فقام أخوه بالسداد عنه فقام أخوه بالسداد عنه فإن نوى سداد الدين فإن سداد الدين له حق الرجوع وإلا فلا فقام أخوه بالسداد عنه فإن سداد الدين له حق الرجوع وإلا فلا إنسان عليه دين mtu anadaiwa mtu anadaiwa faqama akhuhu bisadad anhu ndugu yake kamlipia alikuwa na deni fa athar ikawa tena uwezo wa kulipa hana fakama akuhu bisadad anhu ndugu yake akamlipia fa innawa sadada dain ikiwa atanuia kulipa deni kulipa kulipiwa yani wakati analipa yeye akanuia kulipwa na yule mtu ambaye amemlipia hilo deni lahu haqqur rujuu ana haki ya kurejea kwa yule ambaye amemlipia na kutaka kile ambacho amemlipia wa illa fala kama hajatia nia hiyo basi haitojuzu yeye kwenda na kutaka kile ambacho alimlipia ndugu yake na insanu ni alayhi dayn fa'asara فقام اخوه بالسداد عنه فان نوى سداد الدين له حق wa illa fa mtu anadaiwa ikawa uwezo wa kulipa hana ndugu yake akamlipia lakini wakati anamlipia akawa na nia ya yeye ya kulipwa na huyo ambaye amemlipia basi anakuwa na haki ya kurejea kwa yule ambaye amemlipia na kwenda kutaka kile ambacho alichomlipia lahu rujo ana haki ya kurejea kwa huyo ambaye amemtekelezea wajibu inawa ikiwa tanuia yutariba kutaka hicho ambacho yeye amemlipia au amemtekelezea ndio mashahidi kuna takdimu ya maneno na taakhir قال رحمه الله تعالى والوازع والوازع الطبيعي والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران طيب والوازع الطبيعي عن العصيان na kizuizi cha kitabia kutokana na maasi kizuizi cha kitabia kemeo la kitabia kutokana na baadhi kalwazi shar'i bila nukurani ni kama kizuizi cha kisheria bila ya ubishi kizuizi cha kitabia yani mtu moyo wake ni salimu umesalimika kwa kutokana hali kama hiyo ikawa inamzuia yeye kufanya maasi hii kizuizi ni kama kizuizi cha kisheria bila ya ubishi bila nukrani bila ubishi الوازع هو هو الرادع المانع عن الشيء الوازع هو الرادع المانع عن الشيء الوازع هو الرادع المانع عن الشيء الذي يوجب الكف عنه الرادع المانع عن الشيء الذي يوجب الكف عنه إن شئت قل الموجب لتركه الموجب لتركه تنقصد neno alwazi تنقصد ni الرادع chenye kukemea almani chenye kuzuia ani shei kufanya kitu fulani alladhi yujibu al anhu ambacho kinawajibisha mtu aachane nacho au kitaka sema almujibu litarkihi kitu kinachowajibisha kuacha kitu kingine hiyo ndio inaitwa alwazi sasa maana يا بدل بدلني دون فالذي يمنع العمل عن الشيء نوعان فالذي يمنع العمل عن الشيء نوعان فالذي يمنع العمل عن الشيء نوعان النوع الأول شرعي النوع الأول شرعي مثل آيات التحريم مثل آيات التحريم مثل آيات التحريم والوعيد والعقوبات الشرعية مثل آيات التحريم والوعيد والعقوبات الشرعية والحدود والقصاص kuna kizuizi cha kisheria mithlu ayat at-tahrim mfano aya zinazoharamisha kitu kwa hiyo ile aya inapokuwa inaharamisha kitu ile inakuwa ni wazi shere ni kizuizi cha kisheria ambacho kinamzuia mtu na hilo jambo ambalo limeharamishwa na hiyo aya walau aya kadhalika aya ambazo zinakuwa zinatoa ahadi ya mtu kuadhibiwa wala ukubati sharia na aya ambazo ndani yake kuna kuelezwa adhabu za kisheria wala hudud na aya ambazo zinaelezea hadi za aina mbalimbali wala qisas na aya ambazo zinaelezea habari za kisasa hizi aya zote kwa ujumla zinakuwa ni wazi lakini ni wazi za kisheria ni vizuizi vya kisheria kwa hiyo katika kitu ambacho kinamzuia na mtu mwingine kufanya kitu ni kitu cha kisheria hiyo ndo aina ya kwanza aina ya pili hiyo tabia kizuizi cha kitabia inaonekana mtu yeye hajui kabisa kwamba pombe ni haramu lakini ikawa yeye hanywi pombe tabia yake inamzuia na kitu kama hicho mwingine anaonekana si mtu wa dini kabisa yuko mbali na mambo ya dini lakini hayavuti bani kwa sababu tabia yake inamzuia hivyo mwingine mambo ya dini yuko mbali lakini ikawa yeye habari za kuzini yuko mbali nazo wala hafikirii lakini ni tabia yake na maumbile yake yaliyoumbwa yako hivi sasa hiki kizuizi cha kitabia ni kama kizuizi cha kisheria wakati mtu anapokuwa naacha mambo ya maasi hapa sema tabii wa huwa maajubila alayhi arbabu nufusi salima wa huwa ma jubila alayhi arbab an-nufusi salima wa huwa ma jubila alayhi arbabu nufus as-salima na usema tobe ni kile kitu ambacho wameumbiwa wale wenye nyoyo salimika wala bwana nyoyo salimika wa huwa majubila alayhi arbabu nufusi salima hizo tabi kwa wale ambao nyoyo zao zimesalimika ikawa wao wako mbali na vitu ambavyo sheria pia imekataza kile kizuizi cha kitabia inakuwa ni kama kizuizi cha kisheria kwa hiyo kinakuwa ni chenye kuzingatiwa kinakuwa ni chenye kuzingatiwa اكتب فالاثر المترتب من وازع طبيعي فالأثر المترتب فالأثر المترتب من وازع الطبيعي فالأثر المترتب من وازع الطبيعي كالأثر المترتب بوازع شرعي كالأثر المترتب بوازع شرعي zile athari zinazopatikana kwa sababu ya kizuizi cha kitabia mtu ana mambo ya dini yuko bali lakini haibi ni kama athari zinazopatikana kwa kizuizi cha kisheria yaani kuna watu wao ni watu ambao nyoyo zao zimesalimika uongo kukuta wanafanya mambo machafu kwa sababu nyoyo zao ziko hivyo tu na si kwa sababu huenda sheria imekuja na kukataza zile athari zinazopatikana ni kama athari za kisheria qala ahlu alilm qala ahlu alilm idha dha'afa alwazi'u at-tabi'i idha dha'afa alwazi'u at-tabi'i idha dha'afa alwazi'u at-tabi'i shuddida alwazi'u ash-shar'i اذا ضعف الوازع الطبيعي شدد الوازع الشرعي ash-shar'i inapokuwa dhaifu kinapokuwa dhaifu kizuizi cha kitabia basi kuna kuja kufanywa tashdid katika kizuizi cha kisheria ndio maana kuna baadhi ya amali ambazo watu wa jahiliya walikuwa wanazifanya sheria ile ikaja kufanya tashdidi sheria ilivyokuja ikaja kufanya tashdid kwa hiyo unaweza kukuta kwenye mjimtama wanafunzi wanawezekana wamekusanyika sehemu lakini wakawa na tabia za ajabu wakawa na tabia za ajabu kwa hiyo hawa tabia zao zile haziwazuii wao na mambo ya ajabu kwa hiyo wanakuja kufanyiwa tashdid katika nidhamu zikazowewa hakadha hata katika sheria watu wenyewe wanaoshindwa kukomeka na baadhi ya vitu kuna kuja kufanya tashdidi ya vitu ambavyo uh, wao walikuwa hawatasuwa na vitu vya namna kama hiyo kwa hiyo kizuizi cha tabia kizuizi cha mtu ambaye amesalimika na kufanya mambo machafu ni kama kizuizi cha kisheria zile athari zinazopatikana ni kama athari ambazo zinapatikana na kizuizi ambacho kinatokana na sheria ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Naam. قال الناظم رحمه الله تعالى والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شارع على النبي وصحبه والتابع خاتمة النظم والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام همدي نزاء الله Allah katika kutimiza hii nadhm fil bad'i kadhalika hizo himidini za Allah mwanzo wake wa nadhmu wal khitam na mwisho wake wadawa na kudumu thumma salatu ma'a salamin sha'i kisha swala pamoja na salam zenye kuenea ala nabii wa sahbihi wattabi juu ya mtume sallallahu alaihi wasallama na masahaba zake na uh, wenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam اكتبوا حمد الناظم ربه في بداية المنظومة وفي نهايتها حمد الناظم ربه في بداية المنظومة وفي نهايتها حمد الناظم ربه في بداية المنظومة وفي نهايتها وجزاه عنا وعن طلاب العلم خيرا وجزاه عنا وعن طلاب العلم خيرا وجزاه عنا وعن طلاب العلم خيرا وفي نهايتها وجزاه عنا وعن طلاب العلم خيرا كما بدأ منظومته بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأ منظومته بالحمد كما بدأ منظومته بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه وأصحابه وأتباعه ختمها كذلك ختمها كذلك وهي سنة حسنة وهي سنة حسنة اتبعها العلماء وهي سنة حسنة اتبعها العلماء المحققون وهي سنة حسنة اتبعها العلماء المحققون ثم أشار إلى حال الشكور ثم أشار إلى حال الشكور وأنه يداوم على حمد الله تعالى وأنه يداوم على حمد الله تعالى حمد الناظم ربه في بداية المنظومة وفي نهايتها أنا محمدي الناظم الشيخ عبد الرحمن السعدي مولا wake mwanzo wa hii manzuma الله تمهيد الله الحمد لله العلي الارفق جامع الاشياء والمفرق كانذا كمهيد مولاك مواد ومنظوم كذلك كمهيد الله مشواك وجزاه ان وان طلاب العلم خير الله سبحانه وتعالى امر بخير واجدد سيسنا طلاب العلم كما بدا منظومته بالحمد كما الوانذا منظومه yake kwa hamdi wa salati ala nabi na swala juu ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi na masahaba zake wa atba'ihi na wafuasi wake katika dini khatamaha kadhalika kama liza hivyo hivyo وهي سنه حسنه اتبعها العلماء المحققون na hii ndiyo sunna ambayo bifuata maulama wa tahqiqi thumma ashara ila hali shakwa kisha akaashiria hali ya mwenye kushukuru akaashiria hali ya mwenye kushukuru hali ya mwenye kushukuru hapo aliposema alhamdulillah ala tamam fi badi wal khitam hii ni hali ya mwenye kushukuru wa annahu yudaum ala hamdillah ta'ala na hali ya mwenye kushukuru yeye ni mwenye kudumu katika kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kwa kufika hapa tunakuwa tunahitimisha na kutamatisha hii risala ya mandhuma tulqawaid alfiqhiyya toka siku tumeanza mpaka leo wala alhamdu tumefikia mwisho wake kubwa ni watu kufanya murajaa kwa sababu pamoja na wale ambao tumeanza nao kufanya mulazama mpaka kufikia hapa tulipofikia haitokuwa na faida kama mtu atakifunika kitabu chake na kukitupa huko bali inabidi awe ni mwenye kurejea pamoja na hayo funguo mtu ameshazipata ni kujitahidi kununua shuruhat za hii manzuma ili kusudi kuweza kujiongezea maarifa zaidi ya yale ambayo tumeyaeleza kabla ya kuhitimisha kuna swali lakini sambamba na hilo Ijumaa ijayo insha Allah tutaanza na usul lfikhi na kitabu ambacho tutaanza nacho ni al-usul min ilm al-usul kitabu cha Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen naam